y imaginarias divertimento. Apresenta Off Mental. concertos dende a edición número 49 de Off Mental, outras músicas de outra forma aquí en Radio Filispín, a radio libre que emite dende Ferrol e Radio Calimera, a libre que emite dende Compostela. En calquer caso, saúdos a todas e todos que nos estades a ouvir cecais tamén dende o podcast, dende o computador, dende o móvil. Quen sabe se que ben vidas. Ose terceira parte do especial dedicado a Luis Delgado con efectos colaterais. Os escoitaremos música antigua. Antes vos vamos a contar un pouquiño da vida de Luis Delgado para que en esto lle colla así un pouco de sopetón. Compositor, intérprete e produtor español, nado en Madrid o 16 de suyo do ano 1956. Luis Delgado móvese en moi diversos campos da música, inda que sempre cunha visión vanguardista e innovadora. A súa composición máis célebre, a máis coñecida, cecais esa a banda sonora original da serie televisiva documental Alquibla. Nado no barrio madrileño de Chamberí, Luis Delgado tocou case todas as facetas relacionadas co mundo musical, pero donde máis destacou foi como coñecedor e adaptador de ritmos étnicos. É un experimentado executante de música antiga española, adaptou temas sefardís, é asesor do Planetarium de Madrid dende a súa fundación, fixo vanguarda electrónica radical en formazóns como mecánica popular, pero por outro lado tamén se ten unido a grupos acústicos. A súa capacidade e versatilidade o convirten nunha das figuras máis interesantes da música española do século XX. Ben, para ampliar información respecto da biografía de Luis Delgado, vos remitimos a todas a súa página web www.luisdelgado.net Nos pasados programas, nas últimas dúas edicións, ouvimos por aquí de todo, dende produzóns en solitario de Luis Delgado, propostas vanguardistas como a Mecánica Popular ou aquela formación chamada Babia, outras como a Isinohana, eh, a súa participación en bandas de música folk castelá como a La Musgaña, Mentres, compasionaba todo isto con a súa participación en proxectos máis eh, orientados á difusión da cultura andalusí, ese encontro entre o Oriente e o Occidente. Isto foi todo o que vimos até agora, pero de que vai a terceira parte deste especial adicado a Luis Delgado? Ben, pois a cousa vai desto. estando con seu fillo todo sabe, todo ve Pero que na aquí chama a mercé non lle fal Pois moita gran virtude na paraula comunal O dicen todos nas coitas Ai Santa María va Esta vía un seu fillo que amaba máis que así E un día trebellando andaba como aprendí Encima duno sobrado muy tarta e cayó dali De costas cabeza e uso e foi caer en na cal yo oh Padre, la Madre Gran Lord, de Roda Santa María, Madre dúas cantigas de Santa María para abrir o programa, de Alfonso X el Sabio. A primeira delas, a número 142, La Garza del Río Henares, e a segunda, a número 282, Pardeus moita gran vertude na paraula comunal bueno, <laughs> pues estos títulos y estas músicas realmente fantásticas que nos acompañará en edición número 49 de Off Mental, os aquí nesta radio bosa e un poquito nosa. Música de, todo hay que decirlo, agrupación Música Antigua, dirixida por Eduardo Paniagua e na que participa o noso estimado Luis Delgado, o anfitrión prácticamente do programa, las últimas tres ediciones. Todo lo que os oiremos aquí está extraído de un disco compacto que realmente vos recomendamos aquí, titulado Las tres culturas de la música medieval española, Unha música da colección Neuma e non é outra cousa que un disco recompilatorio de toda grande cantidade de discos compactos en edición ademais estupenda Digipack con moita información moi artística ela que editou este fenomenal selo discográfico do que tamén logo vos comentaremos algunha cousiña. Neuma con PN, así tal cual. <laughs> bueno, vamos a seguir aquí escoitando máis cousiñas destas maravillas sonoras, pequeñas alfaias medievais que ficaron e que a saga Paniagua, Gregorio Paniagua primeiro aí atrás, moitos anos atrás, co seu proxecto Atrium Musicae, recuperou e que xa esta nova era da saga Paniagua, Eduardo Paniagua, Luis Paniagua e etc, etc, etc, nos están agora mm, ofrecendo dende aí xa moitos anos con esta formación, repetimos, chamada Música antigua. luego de esas dos cantigas de Alfonso X el Sabio, que vivió entre osanos anos 1221 y 1284, século XIII, vamos con la segunda parte de este disco compacto, está ordenado en diversos apartados. Esta segunda parte se llama Neuma Colección al Andalus. Esto que escuitamos lo va por título La Fuente Arte Efímero arte eterno. A continuación, ¿no aquí hay prodigios mil? Tazón de la fuente de los leones. Y finalmente, ese es mi rito. Melodías de Escánciame Babakir Almaya. Maya. a música das tres culturas publicadas por Neumann este recompilatorio tan interesante que abrangue, que intenta compilar pois toda ese feixe, toda esa cantidade de discos compactos que se editou baixo a dirección de Eduardo Paniagua no proxecto Música Antigua na que participa o noso anfitrión nos últimos tres programas, Luis Delgado, que ya estamos dedicando este especial, e hoxe, como vedes, centrados na música antigua con este proxecto tan interesante de Eduardo Paniagua. Este disco compacto que decimos que está dividido en varios apartados, inteligentemente para que o 26 sea máis fácil, comezamos coas cantigas de Alfonso X o Sabio, seguimos na segunda parte deste disco compacto con a colección Al Andalus subdividida ao mesmo tempo en dúas metades. Estilo medieval andalusí e música en súa arquitectura bueno, de estilo medieval andalusí obíamos unha peza e de música en súa arquitectura obíamos dúas pezas. Mm, eh, por certo, estaban cantadas por El Arabí Serghini. Ben, na terceira parte deste disco compacto continuamos con Al Andalus, pero aquí se nos ofrece unha visión contemporánea da tradición andalusí, música sufí andalusí e das nubas, procurando a ensinanza dos grandes mestres da herdanza andalusí de principios do século XX, evitando o influxo do estilo oriental, días notas do programa. Bueno, pois música andalusí de tradición, pero composta a principios do século XX. Vamos a escutar algunha das pezas e despois comentamos. Música dúas novas pezas deste estupendo CD recompilatorio titulado xenéricamente repetimos Las tres culturas de la música medieval española e dicer, a música editada polo selo discográfico Neuma interpretadas pola agrupación Música Antigua dirixida por Eduardo Paniagua. Bueno, escoitamos dentro da sección do disco compacto dedicada a Al Andalus, Revela tu pasión, al jarrak Estaba interpretada por la Cofradía Sufía Andalusí Al-Sudhari, dirigida por Omar Metiwi. E despois escutábamos unha peza relativa al Andalus no Oriente. Bueno, como vedes está todo moi ben ordenado e ademais nun formato bastante didáctico porque, bueno, se explica todo o que va sucedendo musicalmente neste CD recompilatorio xa decimos dos moitos traballos editados pola agrupación Música Antigua máis música antigua e un grupo que se creou no ano 1994 co obxectivo da interpretación e grabación íntegra das cantigas de Santa María de Alfonso X o Sabio e a música contemporánea deste singular rei poeta. Para ilo contan habitualmente con especialistas vocais, e instrumentais neste mundo musical utilizando reproduzóns dos instrumentos das miniaturas das cantigas e da iconografía dos séculos XII ou XIV que son a base fundamental do desenvolvemento do seu traballo. Son colaboracións habituais en agrupación música antigua, xunto a, por suposto, a dirección de Eduardo Paniagua, as de César Carazo, Luis Vicente, Bafir Seik, Jaime Muñoz, Enrique Almendros, Felipe Sánchez Mascuñano, Rafael Martín, Paula Vega, Patricia Paz y, como no, por supuesto, Luis Delgado, o que estamos dedicando estos programas aquí en Off Mental, otras músicas de otra forma en Radio Filispín de Ferrol en Radio Calimera de Compostela. Esaban tres, tres programas dedicados a Luis Delgado. Yo sé casi, pues eso, un programa de consecuencias colaterales. Ben, vamos con unha nova remesa de maravillas sonoras, de alfaias sonoras que vos estamos ofrecendo. Pasamos á páxina do libreto do disco compacto e nos atopamos coa sección adicada a contidos musicais que relacionan culturas musicais diferentes. A música medieval das mulleres. Encontro de trovadores ocitanos e andalusíes. As tres culturas do solar hispano xudeos, moros e cristiás. Tamén hai presenza do exquisito mundo dos castrati. Vamos a escutar algunha das súas melodías e despois explicaremos que foi o que pasou. שהיה תמיד לא נוח לנפשי. הנה לדור ראשון נתן קדושי מופת ותת לחם משנה בשישי ככה בכל שישי יכפיל מזוני יש מרשבת באר שמרני אותי לעולמי עד בינו וביני הוא יום מכובד הוא יום תענוגים לחם ביין טוב, בשר ודגים, השמחים בו, שמחה משיגים, כי יום שמחות בו, או תשמחני, כי יש מרע שבת, אל שמרני, אותי לעולמי עד, בינו וביני, כי יש מרע שבת, אל שמרני, Tres nuevas piezas de este estupendo disco compacto, Las tres culturas de la música medieval e española, editado por Oselo Neuma, escrito PN interpretado por la agrupación Música Antigua dirigida por Eduardo Paniagua. Ouvimos, por orden de entrada, Sana para la fiesta de la circuncisión, interpretada por grupo Calamus. Bueno, de Calamus xa falamos aquí en edicións pasadas nestes especiais que lle estamos adicando a Luis Delgado. A continuación, escoitamos Dror Gigra, Dunas Im Labrat, do século X, unha melodía tradicional xudeu yemenita. Bueno, estaba Judith Cohen xunto, como non, Eduardo Paniagua na dirección. E, finalmente, ouvimos Ki Esmerá Sabat, unha composición de Abraham ibn Esra, que viviu entre os anos 1089 e 1167. A interpretación corre a cargo de Jorge Rosenblum e Eduardo Paniagua, como non. E todo isto na sección do disco compacto dedicado a Historia, na colección Neuma. Vamos a falarvos agora un pouco da figura de Eduardo Paniagua, factotum da agrupación Música Antigua que nos está interpretando todo isto, cursos integrantes. Antes nomeamos aquí e de entre dos que está Luis Delgado, en moitas eh, das interpretacións que estamos aquí ubindose no programa en Off Mental. Vamos a falar de Eduardo Paniagua como director desta agrupazón Música Antigua, nacido en Madrid no ano 1952 e arquitecto e especialista da música da España medieval. Os 16 anos grava os seus primeiros 4 discos co grupo Atrium Musicae, no que traballa entre o ano 1966 e 1983 cos instrumentos de vento e percusión. Se sabedes, baixo a direzón doutro da saga Paniagua, Gregorio Paniagua realizando xiras de concertos por Europa e América e participando en toda a discografía desta, repetimos, gran agrupación tamén de música antigua precedente a música antigua, esta outra formazón. Atrium Musicae membro fundador dos grupos Calamus, que ovíamos hai un momento, e Oquetus, se especializa na música arábigo-andaluza, participando en festivais españois e do mundo árabe, Egipto, Líbano, Túnez, etc. En 1994 crea os grupos Música Antigua e Ibn Baya. Este último codirixido co laudista Omar Metiwi, para o traballo musical sobre as cantigas de Alfonso X o Sabio e a música andalusí respectivamente. Grupos dos que está tedes boa conta aquí en Off Mental. En paralelo funda e dirixe o selo discográfico Neuma, é dicir, todas as produzóns que o biche de hoxe aquí están editadas neste selo cuso director executivo é o propio Eduardo Paniagua. Selo co que comeza a editar as súas produzóns musicais. No ano 1995 é contratado pola multinacional Sony Classical para iniciar a colección de música medieval hispánica na que editou, co grupo Música Antigua, dez discos sobre as cantigas e con Ibn Valla 4 CDs sobre música andalusí. Polo seu traballo e pola difusión destas músicas inéditas, está recibindo excelentes críticas e premios internacionais, sendo nominado como mellor artista de música clásica nos premios da música do ano 1997. Bueno, pois ata aquí esta aproximación a Eduardo Paniagua que de maneira colateral coñecimos hoxe nesta terceira parte do especial dedicado a o músico Luis Delgado aquí en Off Mental en cualidade dun dos integrantes habituais da formazón Música Antigua dirixida por este outro personaxe importante dentro da música estatal, da música ibérica, poderíamos decir, Eduardo Paniagua. E imos a, nestes últimos 15 minutos de Off Mental, a ouvir a música da última parte deste disco compacto e que ten que ver co título Tradición. Traducimos o que nos di o libreto. Aporta traballos de nova creación baseados en melodías antigas do canto gregoriano, música sefardí, teatro clásico de Cervantes, música tradicional de Zanfoña ou o romanceiro tradicional. Vamos a escutar unha boa parte desta sección, tradición, e despois comentamos o respecto de quen está detrás da composición, repetimos, pois eso, son novas composicións baixo, digamos, ese denominador común da música antigua, con protagonistas como a Joaquín Díaz, Pascal Lefebvre, Eduardo Paniagua, Luis Fernando Vilchez e Luis Delgado, que forma parte non só da interpretación de algunha das pezas que ide subir, sino tamén da composición doutras. Logo comentamos. Música Pensativo está Rodrigo, viéndose de pocos años para vengar a su padre, matando al conde Lozano. Todo le parece poco respecto de aquel agravio, el primero que se ha hecho a la sangre de la incalvo. Al cielo pide justicia, a la tierra pide campo, al viejo padre licencia y a la honra esfuerzo y brazo descolgó una espada antigua de mudar el castellano que estaba vieja y moza, y así le dice turbado Haz cuenta, valiente espada, que es de muda rama mi brazo y que su brazo te tiene, porque suyo es el agravio. Tan fuerte como tu acero, me verás en campo armado, tan bueno como el primero, segundo dueño has cobrado Vamos al campo que es hora de dar al conde lozano el castigo que merece tan infame lengua y mano. Escoitábamos por orden de entrada dentro de este estupendo recompilatorio editado por selo Neuma no ano 2001 Las tres culturas de la música medieval española música antigua dirigida por Eduardo Paniagua Escoitábamos dentro de esa parte final llamada tradición a siguientes piezas. Rodrigo venga a su padre composta por Joaquín Díaz Giro Max composta por Pascal Lefebvre e Luis Delgado, por el interés, composición de Luis Paniagua, e finalmente Illa Mía, mi querida, composición de Luis Delgado. E con isto rematamos por hoxe esta serie de tres especiales dedicados á figura de Luis Delgado, como vedes nesta terceira parte, de maneira colateral, por así decirlo, a que o proxecto Estaba dirixido por Eduardo Paniagua, este grupo Música Antigua, e que, a verdade, eh, foi bastante entretido, xa que, como vedes, a obra propia de Luis Delgado, así como na que participa como un dos integrantes, como é o caso da agrupación de música que rematamos de ouvir, é bastante heteroxenia, é moi poliédrica e unha figura realmente a reseñar, pois non lo pasamos realmente moi ben. Para calquer cuestión, a xente que se incorporou neste programa, pois vos remitimos ás dúas últimas edizos de Off Mental, e só lembrarvos que volveremos a estar aquí en Radio Filispín, a Radio Libre de Ferrol, e en Radio Calimera, a Radio Libre de Compostela, a vindeira semana con máis propostas. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo o pequeno monstruo. Máis información en www.ofmental.blogspot.com Produzóns imaginarias divertimento <gasps> Off Mental